Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji! Šodien studijā uz raidījumu esmu aicinājis Aigaru Putniņu, fotogrāfu un sociālo diskusiju un sarunu kluba Svētā ģimenes māja, idejas autoru un vadītāju. Sveiks, Aigar! Sveiciens! Ir patīkami būt šajā studijā. Uh, jo eh, es saprotu, ka šī ir viena no labākajām studijām tieši um, uh, kristīgo vērtību saglabāšanā. saglabāšanā. Un es arī atbalstu gan kristīgās, gan arī um, mūsu latviskās vērtības. Eh, un, tieši, tieši tāpēc es piekrītu arī šai sarunai. Jā, tad, tad kā mm, kā, kā socializē, eh, socializējies šajās diskusijās ar saviem sarunu biedriem un kas ir šie sarunu klubiņu dalībnieki? Tātad um, uh, šis uh, klubs uh, ir kā turpinājums ikmēneša sajiešanām, kuras organizēja Latvijas Kristīgo senioru savienība, kurā es biju konsultants un arī sabiedriskais fotogrāfs. Un tad, kad šī organizācija uh, um, nu, diemžēl pajuka, jo vadošie seniori jutās pārāk noguruši, lai turpinātu šo misiju. Tad, nu, tad es, o, man radās doma nu, izveidot sociālo diskusiju un sarunu klubu. Un kāpēc diskusija un saruna? Tādēļ, ka, ka nevienmēr jāstrīdās, nevienmēr par kaut ko jādiskutē, bet pie, pie kafijas un, un maizītēm un augļiem mēs arī risinām arī uh, draudzīgas sarunas gan par ceļojumiem, gan par demogrāfiju, gan par latviskajām vērtībām. Protams, būs tojoties ziem, Ziemassvētkiem akcents uz kristīgo. Un, nu, nesen es autentisko 2030. gadu lielvārds jostu atnesu un, un, un manai ievarēja nobildēties ar šo priekšmetu. Un tad uh, tas akcents ir, ka tas ir nevis mans klubs, bet tas ir mūsu klubs, cilvēku klubs cilvēkiem un darbojās svētās ģimenes mājā, tātad uh, sociālā dienas centra, svētā ģimenes māja paspārnē, un uh, vienreiz mēnesī, bet uh, mm, centrs laipni piedāvāt arī biežāk, Tā Tātad tas ir tāds doma apmaiņas un e, Jā. tieši viens otru cilvēks uzklausa un izsaka arī savu sāpi, varbūt sāpi, un citi arī, pārējie tad var analizēt to. Par sāpi tā bija, bija mums Marģers Martinsons e, uzaicināts vienā no tikšanās reizēm un tad mēs runājām par, par demogrāfiju, par ģimeni, par jauno paaudzi, par, par paaudžu sadarbību un par cieņpilno novecošanu, par to runājām un tad bija arī mums tikšanās uh, ar eh, Nacionālās apvienības uh, cilvēkiem, kuri stāstīja, ko, ko viņi dara Rīgas domē un, un ko darīs Eiropas parlamentā un kā, un kā saskaņot Eiropiešu. Uh, un, uh, un, un mūsu tautiešu intereses. Un tad, un tad bija arī uh, viens pasākums veltīts 1918. līdz 1940. gada Latvijas brīvvalstī, uh, ar dažādu uh, vērtīgu priekšmetu demonstrāciju un, un, un, un, un, un fotografijām un dzīves stāstiem, bet mm, mm, senjori dalījās. Un tad uh, nu, bija arī viens pasākums atsevišķi veltīts uh, dzējai, dzē, un, un, un bija uzaicināts vairākas dzējnieces šo tikšanos. Es saprotu, ka tas vairāk ir eh, klubiņš, kurā eh, seniori piedalās. Uh, seniori kodols, bet jaunākais man bija 14-gadīgs uh, jaunais pianists Raus. Gričs. Jā, jā, o, jā tieši tā. Un viņš tik, tik izjusti spēlēja, tā kā, nu, nu, mēs noteikti aicināsim viņu atkal. Un tad uh, būs, uh, būs viena tikšanās reize veltīta, veltīta Latvijas un Ukrainas uh, Uh, sa, ciešākai sadarbībai. Un tad arī uh, novembrī būs uh, uh, iespējams, ka vīru kamerkora frakorī vīri un dziedās ne tikai Latvijas himnu, bet arī kādas citas patriotiskas dziesmas mūsu. Šobrīd mēs dzīvojam tādā, nu, varētu teikt, eh, emancipētā vidē eh, vai arī ļoti tehnoloģiskā vidē, eh, kad viss notiek ar tehnoloģijām un šiem vecākās paudzes cilvēkiem, kas dzīvoja, kam jaunība bija pagājušā gadsimtā, nu, netiek līdz šīm tehnoloģijām. Vai jūs arī rosināt un mudināt, nu, izmantot šīs iespējas, ko dod mūsdienu datorizācija? Jā, noteikti. Man ir vairākas seņoras arī arī Facebookā <laughs> nu, ar mani sazinās, un tad uh, nu, ir koncītes, kuras ļoti cītīgi bildē ar, ar jaunākajiem vietāruņiem, un, bet vairākas uh, pieturās tomēr pie tiem podziņu telefoniem un neko citu negrib. Un, un tā. tā kā, uh, bet pateicoties tam, ka ir arī mazbērni un bērni, nu, tie acīm redzot, gan piespiež, gan pamāca. Tā kā, tā kā nu, nu, tā situācija nav bezcerīga ar mūsu senioriem. Kā fotogrāfs, ko jūs uh, parasti fotografējat un kā jūs redzat pasauli caur, caur fotoobjektīvu? Es uh, redzu, redzu foto iespējas, teiksim, fiksēt mirkli, tātad uh, Mm, fotografija kā, uh, kā fenomens, nu, nu, ja tā ir sociālā fotografija. Es jau, jau otro gadu uh, sociālās aprūpas centrā raudu, kas atrodas pie tukuma, uh, ģimenes dienā visu dienu fotografēju, un tad tieši, tieši šādas reizes, kad ir kādi, kādi nopietni pasākumi, Un pēc tam, kad tās bildes ir gatavas, tad, tad nu, tas, nu, tas gandarījums ir, nu, nu, nu, iespējams, vairāk man pašam nekā tiem, kurus es bildēju, bet uh, nu, uh, nu, es izjūtu nozīmīgumu, nu, nu, nu, ka tas nav tikai uzņemts kādā uh, video sižetā, bet ka var arī apskatīties attēlus un atpazīt sevi. Un, uh, man arī svarīgi ir uh, portreti, nu tādi psiholoģiskie portreti, bet, bet nevienmēr sanāk no, nu, noķert gan to gan to māksliniecisko brīdi, nu, nu, ka ir kompozīcija attiecīgi un, un, un, un emocijas. Ja, bet tad kad, tad, kad tas ir izdevies, nu, tad man, man ir pilnīgs gandarījums. Sociālā fotografijā tas ir jau man pēdējos komerci. 20, gado, 20 gados pēdējos, tas ir tāds nu, jauns termins, ja agrāk bija fot, fotografija kā mākslas, fotografija kā vēstures liecība, tad šobrīd tā sociālā fotografija ir mirklis, kas notvērts uz ielas, kāds negadījums, starpgadījums, arī, arī, aktivitāte, arī. kāda, kas ir fiksēta tādā laikā un telpā. Jā, nu tā saucamā street fotografija, vai ne, mm. jeb, teiksim, ielas fotografija reizēm arī, bet es galvenais tos, nu, nu tos laika biedrus un laika biedrenes, vai ne, cenšos iemūžināt, nu kā iemūžināt, nu tik, tik ilgi, kad kamēr tajos datornesējos saglabāsies šī attēla, tik ilgi arī tas būs pieejams jā, šī informācija. Jā, esam aizvadījuši arī skaistu vasaru, burvīgu vasaru. Es pat neatceros savā mūžā, ka tik ilgi bijis ir karstākais vasara. laiks. Jā. Un kāda pašam ir bijis šī vasara? Nu, pārsvarā lauku, lauku īpašumi, vai arī, vai arī šie, šie, šie sociālie pasākumi, vai arī sēdēšana pie datora. Jo es sekoju līdz tam, kas notiek Ukrajinā, Krievijā, un Amerikā un Izrēlā. Un, Un arī Latvijā. Un es droši vien pār, pārāk daudz par to interesējos, bet, bet nu, pie jūras arī ir būts un sēņots arī ir. Bet, uh, šis pirmais gads, kā man nav palaimējies ar baravīkām un, un, un, un gailiņu pārāk maz, tā kā es mazliet pārdzīvoju to. Vai mēs neesam pazaudējuši šo saistību ar dabu pārāk maz, ja cilvēki vairāk uzturās pilsētās, mēģina, mēģina ceļot uz kaut kādām eksotiskām valstīm, kaut gan nepamana, ka te pat blakus ir tik skaists daudz vietas Latvijā, un apceļojot mūsu pašu zemi, uh, un, un valsti, tu ieraugi tādas lietas, varbūt, ko, ko tu cita, citur neieraugi. Ko ieraugi ārzemnieks ar savām acīm atbraucot šeit? Tieši tā, kaut vai, kaut vai ogres zilie kalni, vai arī, vai arī, vai arī liepājas pludmali, vai vakarbuļu pludmali, vai siguldi, protams. Un šī sakarā man kādreiz piedāvāja, arī darbojos turismu jomā, piedāvāja poļu seniori, ka, ka viņi labprāt apceļotu Latviju, uh, un klausītos latviešu mūziku, un tā skaitā danču mūziku un etnografisko mūziku un arī nacionālo virtu baudīt un nu, tādas senjora ekskursijas, ja, un nu, nu, nu, kur tieši to, to tradicionālo, dabisko, nacionālo varbūt, ja, eiropeisko, nu tādā labā nozīmē, ja arī diekalpojumu baznīcas. Es esmu, es esmu veidojis uh, trīs uh, sveceļojumus uz Vatikānu, uh, savā laikā ar Jānu Pāvilu II. Uh, mūsu grupas tikās gan Svētā Pētera laukumā, gan arī uh, Svētā Pētera katedrālē, gan arī uh, audienču zālē. Un vēl mums palēmējās, kad, kad es taisīju uz Itāliju braucienu, tikties ar pāvestu. Uh, Prāgā pie Svētā Vita katedrāls, bet tas bija tik ļoti pēkšņi, ka mēs, nu, mēs bijām apmulsuši un, un, un, un, un nekādi, nekādi nevarējām tikt tieši ar viņu tikties. Nu, tieši ko vēl Latvijā ārzemnieks ierauga un novērtē, ko mēs paši varbūt nepamanām tā ikdienā? Nu, o, nu virtuve noteikti mums ir daudz labāka virtuve, nu, nu, ja, nu, ja skatās ārzemniekiem piemērot, daudz labāk nekā tajā pašā Grūzijā, piemēram, kuru uh, kuru, kurus, kuru nepamatot slavēja. Ja? Vai, arī, vai arī tādā mm, vietā kā mm, Slovakija vai Nu, es, es negribu neko sliktu teikt par citām virtuvēm, bet eh, nu, es domāju, ka nu, mūsu virtuve ir viena no, vienos, viena no labākajām. Nu, nu, pat, pat neskatoties to, ka nu, ir nu, dažādi, daž, da, dažādi citauti ēdieni. Es gan teiktu, ka jā, pārāk piesāņots ar pizzerijām, ar jā, kebabnīcām un bet, dažādām fast food ēstuvēm. Bet tās ir. Jā, nav tā, ka tādā vietā nav nekā. Bet mēs mazliet pazaudējam šo nacionālo uh, ēdienu, ja, kartupeļus, kāpos, desiņas un, un, un, un kaut kā esam attālinājušies no tā. Jā. Varbūt, eh, jo tie latvieši, kas dzīvo ārzemēs, viņi saka, mēs nevaram tur rupmais dabūt un nēģis un daudz citas lietas, un viņi saka, ka dēdienas tur nav tāds kā paši mājās bija. Pilnīgi piekrītu, un uh, savā laikā bija kauncmindietis, uh, nu, kauncmindēja Lat latviešu saimnieces sagatavoja Ulmeņa, Kārļa Ulmeņa laikā. Uh, Un man bija tas gods un prieks ar uh, kaudzminētēm tikties savā laikā. Un arī man, uh, mana vecmāma, kaut arī nebija kaudzminēta, viņa gatavoja šīs, šos ēdienus nevainojami. Un pie mums mājās nāca pat cilvēki zinādami, ka viņi vienkārši pavēlti varēs pārēst šos ēdienus, nu, nu nāca un izmantoja. Un, nu, tā kā es esmu izlatināts. Saimniec sprata godus, sarīkot klāt galdus, un, un, un, un tas bija, tā bija vērtība. Jā, skaists saklāts galds. Praktiski, jā, un tas baltais galdauts jau to laiku bija, jo manā bērnībā nebija, nebija tā, ka mūsdienās izgudrotie baltā galdauts svētki. Jā, 4. māju tā nodevēja. Jā, un, un, un, un, un man bērnībā bija porcelāna trauks, sudraba galdu piedaram kristāls un, un, un porcelāns kārtīgs. Un, nu, tas tā pieradināja laikam pie tāda. Tā bija tā latviskā kultūra un tās vērtības. Jā mūsu nacionālā pašapziņa varbūt tik iznīcināta šajos nu, okupācijas nu, gados. Dzīvoklī, jā, tas viss tas, bija, bet tas, kaut kā varējām. Kaut kā varēja noslēgt, ja? kā, jā. Pēc brītiņa mēs sarunu turpināsim, bet tagad neliela muzikāla pauzīte atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs pat labāk studijā sarunājamies ar Aigaru Putniņu, ar fotografu un sociālo diskusiju un sarunu kluba Svētajās ģimenes mājā, idejas autoru un arī eh, šī klubiņa vadītāju. Thank you. lūdz un staro, jo nāk tava gaisma. Tā kunga godība pār tevi uzlēkusi. Celies un staro, jo nāk tava gaisma. Tā kunga vadība pār tevi uzlēkusi. Redzi krāslā klāj zemī, un tumsa tautas skauj, bet pār tevi atausīs tas kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. daro, jo nāk tava gaismā. Tā kunga godība par tevi uzlēkusi. Celies un staro, jo nāk tava gaismā. Tā kunga godība pār tevi uzlēkusi. Redzi krēslā klāj zemī, un tumsa tautas kauj, bet pār tevi attausīs tas kungs, un viņa godību redzēs pār tevi. Redzi krēslā klāj zemī. rūpēsies par tevi. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi pie tavas spožās gaismas. Tautas nāks pie tavas gaismas, un ķēniņi. Celies un staro, celies un staro, celies un staro, celies un staro. Turpinām sarunu radījumā arī studijā. Mūsu raidījumā ar šīs dienas uh, viesi, ar fotogrāfu, sociālo diskusiju un sarunu klubu Svētā ģimenes mājidejas autoru, vadītāju Aigaru Putniņu. Nu, pieskarsimies tagad mūsu izglītības sistēmai. Ja agrāk, uh, tikko kā minējām, bija šīs kautsmīndes, kas arī prata labi gatavot ēst un bez jebkādām tādām īpašām apmācībām un skolām, tad par mūsdienu izglītības sistēmu vai tajās uh, Eh, reizēm bērni, bērni prāts netiek pārāk piesārņots ar dažādām citām nevajadzīgām lietām. Nu, protams, tiek piesārņots un, eh, diemžēl, eh, ieviešot genderismu ideoloģiju, nu, pat apzināti piesārņots. Un, un arī tas, ka mums ir tagad viena valoda pasaulē, tā angļu valoda, tas arī nav tas labākais risinājums. Tas ir no viena grāva otra. Agrāk mums bija latviešu un krievu, tad mums ir latviešu un angļu un vēl krievu. Bet nav vācu valoda, kas bija raksturīga Latvijai, jo šī, šī nepatika pret Vāciju un vāciešiem man nav īsti saprotama, jo kas būtu Latvija bez vāciešiem, ja? kapu svētki, dziesmu svētki, ēdieni, ja? sākot no pankūkām, konvīderu morgeni, beidzot mm. ar Jūgenstila arhitektūra, ko atstājuši Baltvācija. Baznīcas, mm. ja, uh, mm, protestantisms, tātad Mārtiņa Lutera mācība, ja, arī, arī, arī vācu katoļi, protams, un uh, un, un, un, un, un vācu zinātnē, vācu izglītība, vācu klasiskā filozofija, vai ne Kants Hēgelis. Tāpat daudz arī mūzikā mums ir saglabājusies no protams. šlāgariem. Un eh, pie cintara jūras ir vācu dziesma. Mazā kāja un ņem, ko jā, grib, kur dziesma. Un zem mūsu kājām Lielceļš balts, viena no manām mīļākajām dziesmām, mm, arī melodija ir vācu. Un, nu, žēl, ž, ž, žēl, ka tas 39. gadā, 39. 40. gadā vai ne, smagi uzsāktais. Nu, Lielvalsts sadalīja šo pasaules kārtību. Jā, jā, jā. Nu, ka, nu, ka tas ir šķīrs mūs no vāciešiem, daļai, protams, šķīrs. Es esmu pazīstams bijis ar Bernārdu Vorms, vienu no, vienu no uh, Kola valdības ministriem savā laikā, un, un, un, un, un Ulrichs Vins, un, un, un vēl ar vairākiem vācu uh, inteliģentiem, un, un, un tā saprašanās mums eh, daudz labāka nekā man, man, man varbūt ar kaimiņu lietuvieti. Gan, man ļoti gribētos, nu, lai mēs ar lietuviešiem būtu labi. Pirms pāris mēnešiem šeit mums radio studijā bija arī Jānis Danos, kas izveidoja Jā. Eh, Vācu Jā, eh, kultūras biedrību, un viņš šajā jubilejā vēl arī um, piedalījās mūsu raidījumā, un arī izvizināja mani ar automašīnu simts gadi, ja, uzkāpa trepēm kā mm. jauns puisis, tātad ģenētika, un šī ārkārtīgi skaidrā, gaišā doma un prāts, par kvantu fiziku runājām, izcili. Tātad, ko tavuprāt nozīmē arī šī ģenētika, kas cilvēkos ir? Vai tiešām tas tā var teikt, ka jā, nu, ir šī kultūra iedzimst arī bērnos un paliek? Uh, jā, vide, vide jau ietam, ietekmē individu. Protams, arī individs ietekmē vidi, vai ne? Un, un, un ja sabiedrībā valda vilku likumi, nu tad... Uh, vai arī, teiksim, vai arī teiksim, barbaru netikumi, ja, tad ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti grūti būtu pasargātam un baltam. Bet bet, bet vide. Savā laikā es ar Gungaru Valdmani biju tāds deputāts slavens. Un varbūt skandalos runāju, un, un, un pirms, pirms entajiem gadiem, 2000. gadu pašā sākumā, viņš teica, ka vislabākais variants Latvijai būtu, un latviešiem tāds – nu, nevis kā Amerikā rezervāti indiāņiem, bet tās vietas, kur kompakt dzīvo latvieši, nu, lai tur tā latviešu kultūra, nu, mūsu kultūra un izglītība būtu uh, pat, uh, pat, uh, pat uh, pašvaldības un, un, un valdības stingrāk, spēcīgāk atbalstīt. Līdzīgi kā indiāņiem, jā? Tiks. Jā, bet, uh, nu, nu, protams, tādā, tādā pozitīvākā mm. nozīmē, jo uh, Eh, visu Latvijas, visu teritoriju noturēt mums neizdosies pat pie labākās situācijas. Mm. Un to tad parāda arī demogrāfiskā bedre un, un pauperizācija, šī lielā grimšana nabadzībā, nu, par kuru savā laikā brīdināja Pēteris Laķis, kad studēja filozofiju mm. Latvijas valsts universitātē. Tāda eh, socioloģijā mums bija viena lekcija veltīta pauperizācijai, tātad grimšanai nabadzībā, un, eh, un to, toreiz Laķis, tas bija 80. gadu, uh, otrajā pusē viņš teica, ka 2000. gadu sākumā būs gan šīs privātās apsardzes firmas, gan arī, gan arī, gan arī šis milzīgā noslāņošanās, bet to jau viņš teica atmodas laikā, jā, tā kā bija, bija nu, tāds pareģojums, jā. Nu, viss cieņu uh, Pēter uh, Laķim, uh, jo, jo viņš kultūras akadēmiju izveidoja, un, un, un tā šobrīd ir tā, kas faktiski sagatavo mūsu aktierus, režisors, uh, un daudz mākslinieks. Jā, un arī po, polijas vēstniece Latvijā doktori Monika Mihalīšina arī sagatavoja kultūras akadēmiju, tur viņa doktora disertācijā mhm. aizstāvēja. Un uh, man, uh, man uh, ļoti uh, vērtīgi šķiet uh, Polijas un, un Latvijas nu, mazliet ciešāka sadarbība, vai ne pateicoties šīs vēstnieces un, un, un, un uh, pasniedzējas Varšavas universitātē, arī viņi bija pasniedzēji Kāda, tavuprāt, šobrīd ir Baltijas valstu nu, šī vienotība? Ja tā ir tādā politiskā līmenī, vienmēr tiek uzsvērts, ka mēs esam uh, trīs brāļu tautas, tad vai ikdienā tas tomēr ir, jo mēs uh, bieži mēdzam teikt, jā, lietuvieši dzīvo savādāk, igauņi vēl labāk, bet nu, mēs, nu, mēs kā jau dzīvojam, tā dzīvojam, un uh, atkal atbrauc igauņi vai lietuvieši, tie atkal mm, pavisam savādāk to saredz. Nu, o, nu paņemsim kopām festivāls Baltika, Baltijas ceļš, nu tie tādi vai ne pasākumi, arī vienotā robeža, no nu, ārējā robeža Eiropas Sanības, arī sadarbība bruņoto spēku un, un, un policijas struktūru starpā. Tas, es domāju, ir labā līmenī. Uh, bet, bet uh, mm. nu, cik no latviešiem zina lietuviešu, igāņu valodu, cik, cik viņi zina mūsu valodu. Un vēl uh, jāatcerās, ka 20. gadu sākumā bija 4. Baltijas valsts, tā bija Somija. Bet tad vai ne Zviedrija draudēja ar iebrukumu Somijā, to laik, ja Somija nepievienosies Skandināvijas valstu blokam. Un Somija bija spiest piekāpties par, par, par, nu, par to vēsturnieku negribu pārāk skaļi runāt. Bet tas ir tāds fakts, un arī tas par to, ka Molotov-Ribbentrop paktā nu, tieši pirms šī slepenā protokola parakstīšanas bija slepenas sarunas PSRS pusē ar Lietuvu par, par Viļņu. Uh, un par polijas sadalīšanu. Un, nu, nu, un, nu, un, un lietuvieši ļoti, ļoti labprāt pie, eh, piekrita saņemt atpakaļ viņu un sadalīt poliju. Un, protams, par to netika informēta nec Igaunija, nec Somija, nec, eh, nec arī Latvija. Un, Un, un, un arī Polija netiek informēta par šiem lietuviešu plāniem. Tā, kā, eh, nu, nu, tā, nu, nu, nu, nu, nu, tā īstā vēsture un tā reāla, reāla politika ir sāpīgi. Protams, 39. gads, tas bija pavisam cits laiks, Jā. tiem bija 80 gadi, pirms 80 gadiem, bet um, šobrīd, nu, šis, šī pasaules telpa un cīņa par, par, par Krievijai, par, par uh, uzvaru Ukrainā un dronu izmantošanu, un kaujas tehnikas un ieroču, un tik daudz munīcijas tiek izlietots, tik, ie, tik izlietots, tik kā proporcionāli tiek saražots, tad pasaulē iet uz tādu, nu, iznīcību? Uh, nu, tā izskatās. Un, un, un, uh, ja runā par dronu koalīciju, ļoti labi, nu, uh, nu, ka Latvija ir uh, aktīva šīs Viena no līderiem pat varētu. Jā, jā, loceklē. Bet, uh, bet uh, nu jā, un, Un, ja mēs gribam aizsargāt savu zemi, tad mums jābūt pašiem savai munīcijai, savām ražotnēm, savām novietnēm. Uh, arī dažāda kalibra munīcija, gan, gan, gan, gan NATO standarta, gan, gan arī Krievijas standarta, lai, ja gadījumā tiekam pie Krievijas ieročiem, lai tad varam arī tur aizpildīt tos ieročus. Bet, nu, protams, es neesmu par, par, nu, nu, par entajiem gadiem karstāvoklī. Un, un, Kaut kad tam jābeidzās, nu, jā, un, pavisam un, drīz, cerams. Un, un, un šī gadījumā viens no uh, viens no pieejamiem ceļiem ir iet tomēr, tomēr gan uz baznīcu un, un, un lūgt par to, e, gan arī skolās un bērndārzos runāt un, un, un, un bērniem jauniešiem stāstīt e, nu, par, šīm, par, šīm, par šīm kara šausmām. Un, mm. E, nu, Nu, tā kaut kā. Mēs tomēr dzīvojam tādā informācijas telpā, kad, kad mēs daudz ko zinām. Ja? Atšķirībā jā. no Krievijas, kur uh, viss tiek parādīts, parādīts uh, rožainās krāsās un, un, un glorificēts un, un uzsvars, kā lai tiek likts uz, uz uh, vadošiem, vadošiem nu, tiem, tiem līderiem, kas jā. faktiski pasaulē tiek nosodīti un kurš neviens vairs neatzīst. Faktiski valsts, ar kur viens pie sarunu galda negrib sēdēt. Uh, jā, uh, Kā tev, prāt, pasauli attīstīsies tālāk? Ir šī mākslīgie intelekti un daudz dažādas tehnoloģijas, Jā, kas eh, robotizācija. robotizācija. Nu, robotizācija noteikti attīstīsies, elektro, eh, elektromobīļiem būs kaut kad griezti attīstības, un, un, un, nu, <laughs> jo, nu, lai arī cik ietilpīgas baterijas taisīs, jā, nu, tomēr eh, kaut, kaut kādas fiziskās iespējas arī beigsies kaut kad, jā. Uh, Un šis piesārņojums, ko, nu, ko radīs baterijas, jā, kur, kur, kur derīguma termiņš būs beidzies, un viss nu, nu, būs, būs jādomā nu, par šīm te vietām, kur, kur to visu uzglabāt, tas ir viens otrs. Nu, medicīnā es domāju, ka ļoti, ļoti labi, ka tās mākslīgās Nu, nu, nu, nu, tās augstās tehnoloģijas jā, attīstās un arī mākslīgais intelekts līdz ar to iesaistās. Bet, uh, Galvenais, lai pareizi tas tiktu izmantots. Jā, nu lai, nu, lai, nu, lai cilvēki nekļūtu par biorobotiem un, un, un, un, un un, un jaunā laikmetā ver, vergiem digitālajās uh, sabiedrībā. Jo uh, viens no lieliem draudiem ir skaidrās naudas uh, eh, ierobežošana, aprits ierobežošana. Jo, ja, ja skaidrā nauda ir legāls maksāšanas līdzeklis, tad uh, un cilvēks ir legāli to nopelnījis, viņam varētu būt ka, kaut vai 50 tūkstoši kabatā, ja tie ir viņa legāli, un viņš var, varētu no, no, nu, no, nu, no, nu, tā. Mhm. Un, un, un, un, un mums ļoti jāuzmanās arī no bankām un, un, Un, diemžēl mums nav nevienas latviešu bankas. Uh, indekso it kā ir, bet uh, nu, tas, tas ir kaut kas, kas tagad veidojās un nav saprotams. Jā, jā. bet atkal muzikāla pauzīt mūsu raidījumā atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs šobrīd studijā sarunājamies ar fotogrāfu sociālo diskusiju un sarunu klubu Svētā ģimenes māja vadītāju Aigaru Putiņu. Hū, hū! mīlestībā un cilvēkiem labs prāts. Es, es nesmu šai dzīvē maldināts, bet pats es esmu bijis nomaldījis, jo savas gribas vien man ceļš bija viesis. Un ja es tagad stāvu nesabies Un augu te kā skaisti stādīts tāds Kuras dieva augstībā Un cilvēkiem mans prāts Gods dievam augstībā Un cilvēkiem mans prāts Es esmu piedzimis kā skaņa vārdā, un tālāk latviešu jau nākamajā kārtā. Kad nīcā karais saucies, skan vai pārtā, es pieceļos, man piecelties liekas. Gods dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Man jāpastāv, kas manas lietas kārtos, stāv cietums sargs un erceņķelis vārtos. Viens nelaiž prom, bet otrs nelaiž iekšā. Es vēl te pastrādāšu vārdu priekšā, gods Dievam augstībā un cilvēkiem apsprāst. gods dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. Gods dievam augstībā un cilvēkiem labs prāts. kur tu ej, tev ceļ un kur tu ej, tev ceļš ir gaismas klāts. Turpinām sarunu studijā ar mūsu šodienas viesi, ar fotografu sociālo diskusiju un sarunu kluba svētās ģimenes māja vadītāju Aigaru Putniņu. Aigar, ja mēs runājam par šīm vērtībām, vērtību teorijām, vērtību skalām un vērtībām, kas varbūt realizējās un kuras varbūt pazūta arī nerealizēts. Nu, o, a, filozofiskā mācība par vērtībām, jeb aksioloģija no grieķu valodas vārda aksija vērts, a, š, a, ku, a, ku, kur termiņa a, kur termini ieviesējis ir tāds paus lapie 20. gadsimta sākumā. Tātad, atgriežoties pie šīs, pie šīs vērtības, teorijas, tad es uh, varu izdalīt, nu nevis izdalīt, bet nosaukt uh, uh, no nu, trīs pamatvērtības. Tātad uh, sociālās vērtības, nacionālās vērtības un kristīgās vērtības. Kad es pieminu kristīgās atsevišķi, tad mēs atrodamies radio Mariju. Ja? Uh mhm. -huh. un, protams, kā pēc formālās loģikas kristīgās vērtības ir zem sociālajām vērtībām, nu, kā, nu, nu, kā apakš. Bet, mhm. uh -huh. uh, Uh, nu, nu es uzskatu, ka kristīgā sabiedrībā, jeb sociumā, kristīgās vērtības ir tikpat svarīgas kā sociālās. Ja? Uh, un, uh, ja runā pa, pa vērtībām, jāatcerās vārds filozofs uh, Hēgelis, kurš uh, savā, uh, savā dialektiskajā uh, loģikā mm, pasludināja uh, pilsonisko sabiedrību kā vienīgo sabiedrības pieņemamo modeli un ka šī, šī pilsoniskā sabiedrība ir, ir jābalst uz, uz kaut kādām augstākām vērtībām un, un, un, un, un, un, un, un, un plašākām idejām. Ja? Tātad. Un, un kristietība ir viena no šīm augstākajām idejām. Un, un, un tā. Tādā šobrīd es domāju, ka tieši vērtības – nu, tās, nu, nu, tās materiālās vērtības. Ja? Un arī, un arī, un arī, un, un arī virtuālās sabiedrība, nu, sabiedrības, ne, bet, teiksim, virtu, virtuālās vidas vērtības ir uh, sākuši dominēt pār šīm uh, nu, nu, nu, mums saprotamajām vērtībām. Nu, tie ir tie, tie, tie tā, tās platformas sociālās, kā TikToks un uh, nu, YouTube, pirms tam Facebooks vai Instagrams. Jā. Faktiski cilvēks socializējās caur uh, caur tīkliem. Un arī sadrumstalojās vai nefragmentējās un tā kā šķeļās, jo, jo, jo, jo, jo, tā, jo, jo tā vienošana nenotiek. Nu jā, vienojās, nu, ka mēs esam, piemēram, Uh, visi Facebookā, jā, vai arī visi tur kaut kādā telegramā. Kaut kāds draugu lokas Facebookā, jā. Satīvās. Jā, jā, bet tas, bet tā, tās jau nav vērtības, tā, tas vienkārši veids, uh, veids kā uh, tur satikties. Uzturēt kontaktus. Jā, uzturēt jā. kontaktus un varbūt pat arī norobežoties nu, no citiem. Ja mēs agrāk pirms daudziem gadiem, piemēram, tur sūtījām telegramas vēstules, Atceros, šobrīd jā. tie ir ēpasti, vēlāk tie bija pageri jau, kas sasniedz jā, ziņu, uh, un, un, un pēc tam jau parādījās pirmie mobilie telefoni ar podziņām, pēc tam mm. šie telefoni, tad, tad nākotnē uh, vēl pēc 30 gadiem to mēs pat varam varbūt tikai iztēloties, kas tas būs par tādu mm. sakaru līdzekli vai, vai ka mēs varēsim teiksim, eh, teleportēties kādā citā transformētā sfērā, kaut kur citur, varbūt arī tā, tas būs iespējams. Kā tev šķiet, vai zinātne Latvijā tiek eh, nu, atbalstīta? Vai, vai, vai? Nu, atbalstīta noteikti tiek. Nu, zinātnieki, tā, kuriem man, man, man, man, man bija sarunas kādreiz, tagad nav sen bijušas sarunas ar zinātniekiem, teica, ka nepietiekam un ka ir tādi virzieni, kurus ļoti, ļoti maz atbalsta. Nu, tie tieši šīs fundamentālās zinātnes un, un, un tie pētījumi, kuri varētu un, un pēc tam radīt produktu ar augsto pievienoto vērtību, ka tie, ka tie tieši nav, nav pārāk atbalstīti. Vai ne? Un, nu, kaut, kaut, kaut kādas fundamentālas kļūdas tajā visā ir, bet, bet vai es to var kritizēties, tur mm. nu, nevar ietekmēt šos. Uh, Nu, šobrīd, piemēram, sportā, ja nu, paskatāmies, ja Parīzes olimpiskās spēles un, un tomēr paralimpiešu cilvēki, kuriem ir kustība traucējumi, spēj sasniegt šādus rezultātus, nu, divas zelta medaļas sudraba. Tas ir uh, milzīgs grības spēks no viņu iespējām, kas jau tā ir ierobežotas. Cilvēki ar, ar īpašām vajadzībām sasniedz rezultātus pasaules līmenī un maza Latvija ja, esam priekšā Amerikai, piemēram, tajā pašā šķērpmešanā un, un, un, un jātnieku sporta disciplīnā Rihards Nikus. Tas ir apbrīnojami. Eh, kur šie cilvēki, tavuprāt, ir smeļās to, to, to gribas spēku, lai sevi apliecinātu, ka jā, es to varu izdarīt? Es vairākus no viņiem. Fenomens. No, no viņiem pazinu un arī tagad zinu. Eh, eh, ģimene, vide, latviskais. Es domāju, ja, ja, ja viņas pārcelt citā vidē, tad tas rezultāts visticamāk būtu zemāk. Izšķūkstēt, jā. Jā, mm. es domāju, ka tieši šī vide dotos spēku. Nu, ja ir vai ne tūs cilvēkus blakus, vai arī, eh, vai, vai arī pienācīgs aprīkojums radīts iespēja terēt. Draugu atbalsts, bet par aprīkojumu rīkot, eh, runāt mēs nevaram, jo eh, bijis tik solīts bišķi mūžā šis olimpiskais centrs, paralimpiešiem tā tas arī desmit gadu laikā. Nu, tādā, tā, tādā valsts uh, politikas uh, līmenī, protams, ļoti nepietiekoši, bet, nu, Nu, es domāju, ka tieši... Ka... Varbūt šis ir laiks, kad atvērās acis kad mēs ieraugām, ka jā, šiem cilvēkiem arī tomēr kaut kas ir jādod. Jā, kā, kā tev pašam izdodas piepildīt brīvo laiku, kāda ir hobija? Mm, nu, hobijas, nu, ah. agrāk bija grāmatu lasīšana, ļoti daudz lasīju, tagad es vairāk, vairāk internetā klausos, un uh, tad uh, šī fotografēšana, agrāk bija uh, velobraukšana, tagad to es atmetu, uh, Uz laiku, protams, jo nu, vienam apnika <laughs> braukt, ir bijās kompānijā un nebija kompānijas, ar ko braukt. Jā, aizvakar arī cilvēki mēroja ceļu kājām, kad 500 cilvēki jā, no, kājām mm, no, no, no, no dubultiem izgāja līdz kolkai. Tātad šāds gājiens notiek katru gadu, un, un, un, un, un es nu, sastapšos cilvēks, un es tā ar izbrīnu jautāju, saku, kā jūs tā izdomājāt, ka jums vajadzētu šādu milzīgu ceļu gabalu mērāt kājām gar jūru. Viņi teica, tā mums ir vajadzība. Mēs sēžam birojā pie datoriem, kompjūteriem, mēs gribam tuvāku kontaktu ar dabu. Tad ar šo kontaktu varbūt ar dabu, ar jūru, ar mežu, ar, ar, ar, ar laukiem. Nu, es laukos tieši atpūšos. Es gan uh, strādāju, gan atpūšos uh, savā īpašumā Madonas pusē. Uh, Bet, Kur, kurš novads, kur, kurš pagasts? Kalsnavs. Kalsnavs. Jā. Diemžēl Kalsnavs pagastā, Kalsnavs pagasts ļoti cietas gan no revolūcijām, gan no kariem. Un viena no krāšņākajām luterāņu baznīcām bija tieši Kalsnavā, un tur uh, desmit gadus par mācītāju bija Andrievs Niede. Uh, Un eh, otrā pasaules kara laikā šie, šie baznīca tika izpostīti, ja, un arī stacija tika nopostīta. Un piektajā gadā nu, cieta muīša, un, un, un, un uh, padomju, padomju varas likvidācijas rezultātā uh, visu, ko, visu, ko vien vietējie varēja, izpostīja. Uh, tā kā pagasts viens no vissmagāk cietušajiem, man liekas, Latvijā ja nevis smagāk. Nu, arī pēdējos 30 gados arī. tomēr sociāla-ekonomiski apstākļi tādi bijuši, ka nu, nav šī, uh, šīs darba iespējas, nu, labi apmaksāts darba iespējas nav, un nav iespēja mežā, attīstīties. Mežā, jā. Tika uh, laukos, laikam, tas tie tikai meža darbi pamatā, vai arī jā. pie zemniekiem, lieliem zemniekiem kā strādnieks. Jā, jā, kaut kā tā. Un kā tu saredzi šo lauku attīstību un nākot, lai mēs pilnīgi nepazaudētu mazās lauku skolas, kas jau daudz, daudz jau ir likvidētas, jo nav nu, vairs arī kas nav skolu, skolu slēgšanas process ir neaturams un tas turpinās. Un, tā ir liela traģēdija, jo tas jau nav tikai skolas slēgšanas process. Tur jau arī zūd darba vietas un zūd arī motivācija jaunajām ģimenēm palikt tajā rajonā, tajā ciematā, tajā pilsētā, ja, ja nav skolas. Ja. Un tad bija tāds rungājums, tāds in, in, investīciju banķieris mm -hmm. Latvijā. Un, un viņš savā laikā Girts. teica, ka, nu, ka Latvija, latviešiem pietikt ar kaut kādiem cīņš tos procentus, bet tie, tā, ļoti maz procentu no, no, no zemniekiem varētu saglabāties turpmāk. Un, šī tendence, ka zemnieku saimniecības vai nu likvidējās, vai, teiksim, tā, nu, nu, nu, nu, nu tie lielie zemes īpašnieki nu, sāk noteikt nu, kā zemgalē un kur zemē. Vēl ir paradoks tas, ka, šie, ka nākotne mums rādās tādās nu, krāsās, ka tiks pārtika radīta mākslīgi, jo tagad ir šie kukaiņi tiek fasēti, tāpat arī printēta gaļa un, un daudz kas cits, ka mēs nevarēsim vairs sabiedrību paēdināt. Nu, nu ir jau paredzēts, ka, ka ļoti strauji jāsarūk iedzīvotāju skaitam. Ah. Tas negribās par to nu, domāt. Tā, tā ir tāda kādā veidā to, pilnīgi pesimistiska saruna. Jā, negribās šo pesimismu, ir par to jau Jā. pārdzīvots pietiek. Jā, mūsu saruna tuvojas noslēgumam, uh, rādījām arī eterā, un, un, un tagad uh, Aigar gribētu pajautāt, ko gribētu novērt, novēlēt mūsu rādījām arī klausītājiem šajā šajā rudenī? Nu, gribētu, gribētu novēlēt, nu, lai rudens un rudens darbi un rudens prieki turpinātos tādi, tādi krāsaini, nu, lai rudens būtu krāsains un silts un maigs, tas ir viens otrs, lai, nu, lai nu, nu, ne tikai apmeklētu diekalpojums, un ne tikai mm, uh, sakopt uz savu piedarīgo kapus, bet arī nu, nu, nu, padomāt vairāk par savu, par, savu, par, savu, par savu garīgo un fizisko veselību un varbūt spētu arī pateikt nē kādām, kādiem kārdinājumiem vai, vai kādiem izaicinājumiem vai, vai, vai kādiem lūgumiem. Tātad saudzēt vairāk pašiem sevi un, un, un savus tuvākos. Jā, jā dziedināsim dvēseli, jā, dziedināsim ķermeni un, un, un, un baudīsim šo uh, savu dzīvi un, un katru brīdi, ku, kad mēs esam šajā saulē. Uh, Eh, lai visiem tātad arī jauks rudens un paldies Aigaram Putiņam, fotogrāfam sociālā diskusija un sarunu kluba Svētā ģimenes māja, vadītājiem par eh, sarunu šeit kopā ar mani eh, Radio Marijas studijā. Paldies, paldies, ka atnāci. Paldies. Paldies jums. Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.